baxtlik kishini sifatini aytdik to'rtta baxtsiz bo'lib qoladigan va to'rtta baxtli bo'ladiganni aytdik lekin yana suhbat talab qilinyapti endi bir o'zimizga imtihon qilishimiz kerak shuni yodlab oldikmi yoki yo'qmi bir joyda hadeb shunaqa so'ralaveradi bir ustozimiz aytdilarki bo'pti bo'lmasa biz oldin hozir gapirgan gapimizni bir so'raylik odamlardan javob bersalar keyin yana ikkinchisiga o'taylik dedilar shuning uchun o'sha qilinayotgan suhbatlarga eshitib amallik yodlab olishlik ham katta bir gap lekin mayli endi shuncha taklif bo'ldi xususan o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlarida degani uchun biz to'xtab qoldik endi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlarida gapirib bering desa buni endi rad qilolmay qolamiz ekan shuning uchun mayli endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarinda deganimizda shu hamma suhbat o'sha suv zoti va barakotni xulqlaridan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hozir mana suhbatni avvalida biz da'vat uslublarini aytdik o'zlari aytardilarki buistuli mima makorimil axloq deyardilar men butun xulqlarni itmomiga yetkazishlik uchun yuborilingan payg'ambarman deyardilar sallallohu alayhi vasallam qarang butun xulqlarni jamiki husni xulq bo'lsa hamma xulqni itmomiga yetkazish ya'ni nihoyasiga yetkazib qo'yishlik uchun yuborilingan payg'ambarman deyardilar shuning uchun sarvari koinot alayhissalotu vassalam qur'oni karimda alloh taolo o'zi aytgandek va xuluqin azim deb marhamat qildi alloh siz ulug' xulq ustidadirsiz mufassir rahmatullohi alayhilardan birlari aytadilarki agar deydilar bir tarozi bo'lsa tarozini bir tomoniga butun dunyoda o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshlab qiyomatgacha yashagan odamlarda hammasi nechi xil rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maqtov aytgan bo'lsalar shu hamma maqtovlarni shu tarozini bir tomoniga qo'yib turib bitta ala xuluqin azim oyatini qo'ysa shu og'ir keladi dedi million milliardlab odamlarni milliard martalab maqtagani mana shu bitta Allohning maqtovi oldida hech narsa emas ekan chunki bu maqtov Allohniki alloh haq subhanahu va taolo o'zi maqtayaptiki siz ulug' xulq ustidadursiz deb haqiqatda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday zot edilar haqiqatda ham bu zoti boborakot ulug' bir xulq ustida edi hozir mana azizlar bitta oddiy bir misol tariqasida qaraydigan bo'lsak mana shu dasturxonimizda o'tirishligimiz shu nozi ne'matlarga termilib o'tirishligimizni o'zida sarvar koinot alayhissalotu vassalam bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak rasulimiz alayhissalotu vassalamni sahobalar aytadilar oysha onamiz aytadilar hafsa onamiz aytadilarki bizni xonadonimizda ya'ni sarvari koinot alayhissalotu vassalamning xonadonlarida haftalab o'choqni tagiga o'tin yoqilmagan kunlar bo'lardi deydilar haftalab o'choqni tagiga o'tin yoqilmasdi ekan rasulimiz alayhissalotu vassalam qorinlariga tosh baylab yurardilar hatto ochligini biror marta ochligidan shikoyat qilmaganlar hatto eng qorinlari ochib turgan mahallarida ham taom bo'lsa albatta kim bilan turib uni taqsim qilib yeganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam biror marta biror kishidan bir narsani tama qilmaganlar rasulimiz alayhissalotu vassalamning eng katta xulqlaridan bittasi bu zoti bobarakotni sabrda turishliklari dunyoda odamzod borki bu zoti bobarakotdaqa sabrda turmagan ekan azizlar payg'ambar alayhissalotu vassalamlar bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan avval qancha payg'ambar o'tgan bo'lsalar avvalida sabr qilib turib oxirlariga kelganda bular ham o'sha ollohga yig'lab duo qilganlar nuh alayhissalomni duolari tufaylidan xalqi o'sha suvga g'arq bo'ldi boshqa payg'ambarlar alayhissalotu vassalamlarning ko'plari duoibat qildi xalqiga tosh bo'ronlar yog'ib ularga ofat keldi lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qanday aziyat kelganda ham sabrda turdilar eng qattiq aziyatlarni eng dahshatlisini o'zini qarindoshlaridan ko'rishligida edi quraysh qabilasi o'zining amakilari butun yaqinlarini aksarlaridan bu zoti boborakot qattiq qiyinchilik ko'rdilar saqifa voqeasi degan bir voqea tarixda ishlatiladi bu o'sha rasulimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin ancha rivojlanib boshqa bo'ldida kofirlar juda qattiq bu zoti barakotga dushmanlik qila boshladi shu darajaga dushmanlik yetdiki bular o'zini butun qopir qarindoshlar hammalari yig'ilib turib bir xat noma bitdilar nomada hammalari kelishib shunday deb yozishdi bugundan e'tiboran mana shu muhammad sallallohu alayhi vasallam abdu muttalib hoshimiylar shularni xonadonlarini musulmon bo'lgan xonadonlar bilan biror kishi oldi berdi qilmaydi savdo qilmaydi dedi hech narsa olmaydi hech narsa sotmaydi quda andachilik qilmaydi bordi keldi qilmaydi kasal bo'lsa ko'rmaydi mana shunaqa shartlarda hammasini yozib turib baytullohni ichiga olib kirib qo'yib qo'yishdi va hammalar shunga amal qilishga bayat qildi eng qiyin kunlardan bittasi musulmonlarni ko'rgan yili mana shu yil edi juda qiyin bo'lib ketdi bozorga kirsa biror biror narsa sotmaydi biror narsa olmaydi hatto musulmonlar har xil tomonda edilar bir mahallaga kelib joylanib oldilar mana shu joyda hammamiz to'planib turaylik dedilar sahoba ikromlar hammalari shu yerda turdilar hatto ba'zi go'daklarni ochlikdan chinqirab yig'laganlari butun makkani tutib ketardi sahoba ikromlar lekin shu holatda bu kofirlar umid qildiki agar shunaqa qiyinchilik bo'lsa bular o'zlari olib kelib muhammad sallallohu alayhi vasallamni bizga topshirib bundan judo bo'lishlikni so'raydi dedilar lekin sahoba ikromlar bunday qilmadilar jonimiz fido bo'lsin deb himoya qildilar oxiri shunday bir holatga yetdiki bovolari amakilari abu tolib abu tolib o'zlari chiqdilarda mana shu narsani da'vat qildiki kelinglar dedi bizni shuncha qiynadinglar juda qiyinchilik bo'lib ketdi sizlar o'zi jiyanimni nima deyapsizlar yolg'onchi deyapsizlar payg'ambar deyapsizlar hozir jiyanim menga bir gapni aytdi dedi sizlar yozib qo'ygan maktubni xatni kabani ichiga qo'ydinglar bir qo'riqchi qo'ydinglar bizni qabilamizdan biror kishi kabaga kirdimi ichiga dedi yo'q dedi demak xat o'rnida turibdi deyapsizlar shundaymi hozirgina jiyanimga farishta jabroil alayhissalom xabar qilib olib kelibdiki sizlar yozgan maktubni ollohni amri bilan bir qurt yeb tugatibdi dedi faqatgina u yerda ular yozishdi bismikallohimma deb yozganda olloh degan ismi qolibdi xolos dedi shu narsani biz ko'rmadik shu gapni gapiryapmiz hozir eshikni ochamiz agar kirib faqat shu aytilingan narsa to'g'ri bo'lsa unda qilgan nomanglarni bekor qilasizlar shartnomalarni biz bilan savdo sotiqni boshlaysizlar agar kirganinglarda xat butun turgan bo'lsa mana men va'da qilib aytamanki hamma uchun man jiyanimdan o'zim qasd olaman dedi kofirlar shuni kutib turgan edi ular iymon keltirishmaydi kabani ichiga hech kim kirmagani aniq kabani ochib shundoq kirib qarasalar haqiqatda maktubda hammasini quritib bittagina olloh degan joyi qolgan ekan ular chiqdilarda yana iymonga kelmadilar badbaxtlar ular chiqib aytdilarki bu juda ham katta sehrgar ekan dedilar lekin shu paytda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sabr qildilar bu zoti boborakat shunday bir sabrlilari ila turdilarki butun tarixchilar hozirga qadar bu zotning sabrlilik ekanligini tan olib hatto g'oyri musulmon bo'lgan musulmon bo'lmagan millatlar ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning sabrli zoti ekanliklarini ko'rsatadilar men rasulimiz alayhissalotu vassalamning hayotlari haqida so'ragan birodarlarimizni bu zotning shafoatiga loyiq bo'lishligini allohdan so'rayman azizlar albatta har bir musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rganishligi bunga intilishligi lozim biz bu zotni tug'ilishlari haqida mavludlari haqida ko'p gapiriladi mana uhud janglari haqida ko'p gapiriladi mana shulardan bittasi mana shu badrda bo'lgan qisqagina bir holatni gapirib suhbatimizni yakunlasak edi keyin husanxon qori akaga so'zni bersak suhbatni avvalo aytganimdek cho'zilib ketishligidan biz hayo qilamiz azizlar badr abu sufyonni sababli bo'lgan edi abu sufyon bu shomga karvon olib ketgan edi karvon olib ketib o'sha karvondan yana foyda topib shomdan makkaga kelib o'shani foydasini faqat musulmonlarni zarariga ishlatishni qasd qilgan edi shuning uchun u o'tib ketayotganda payg'ambar alayhisalom xabar topuvdi lekin hilla qilib shomga o'tib ketib qoldi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita sahobalarga tayinladiki agar abu, abu sufyon shomdan chiqib shu madinadan o'tishi kerak edi madinadan o'tadigan bo'lsa bizga xabar berasan biz uni o'zimiz to'xtatib qolamiz dedi chunki bu mol u yoqqa boradigan bo'lsa faqat bizni zararimizga xizmat qiladi dedilar mana shu paytda sahobalar bordilar bundan abu sofiyon ham xabar topib qoldi u qo'rqib ketib o'sha daryo yoqalab boshqa tomondan yurishlikka harakat qilib bir elchini makkaga yuborib yubordi elchi makkaga kira solib doti fig'on qildiki agar kimga moli kerak bo'lsa karvon kerak bo'lsa himoyaga chiqsin muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zini askarlari sahobalari bilan chiqib bizni karvonimizni to'xtatib qolib abu sufyonni va bolalarni o'ldirmoqchi dedi holbuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa o'y yo'q edi faqat o'shani to'xtatib qolishlik ana shundan keyin makkaliklar judayam katta askar bilan ular chiqib keldi juda ham katta askar uch mingdan ortiq askar bilan chiqdi sahoba ikromlar uch yuzdan bir nechagacha bidun debdilar o'n nechta o'n bir, bir o'n nechta ham sahoba deganlar tarixchilar shuncha sahoba chiqdilar ikkitagina oti bilan boshqa narsa ularda asosiy maqsadi o'sha karvonni to'xtatish edi lekin bu badr degan joyga kelganda endi bo'ldi bu urushga aylanib ketishligini o'ylamagan edilar shunda alloh taolo oyat tushirdiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qarshisida ikkita narsa turganini biri karvon biri esa cheksiz kelayotgan kofirlar ana shulardan bittasini tanlashlik kerak yo o'sha kofirlarda g'alaba qilib musulmonlar tinchlanish kerak yoki karvonda shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam karvonni ixtiyor qilmasdan o'sha kofirlardan qutulishlikni ixtiyor qildi ya'ni jangni ixtiyor qildi ular chunki baribir kelib urush qilishi aniq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashobi kiromlar bilan chiqiladigan bo'ldilar lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashvish qildilar chunki o'zlari ozchilik ular juda ham ko'p edi hatto shu kuni sarvari koinot sahobalarni to'plab mashvarat qilib nima deysizlar nima qilaylik yo qaytib ketaveraylikmi ular uch mingdan ortiq askar mana kelyapti ekanlar hammalari tish tirnog'igacha qurollangan bizda esa hech narsa yo'q nima qilaylik madinaga qaytaylikmi deganda sahoba ikromlar turib ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz muso alayhissalomni qavmidan emasmiz muso alayhissalomga olloh bizni urushni buyursa edi deb so'rab qo'yib olloh buyurganda orqaga qochishgan biz unaqalardan emasmiz siz nima desa shuni qilamiz dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilarda o'sha kofirlarni kutib olishlikka qaror qildilar sahobalarni ba'zilari chiqib aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu tepalikka sizga bir chayla yasab beraylik mana shu joyda turib turing o'nta chopqir o'sha bir e, tuyalarni o'sha yerga qo'yib qo'yaylik haligi otni ham shu yerga qo'yaylik mabodo ular kelib qolsa shunga o'tirib siz qochingda madinaga boring qasam ichib aytamizki madinadagilar joni boricha sizni himoya qilishib oladi biz bu yoqda qolaveramiz dedilar rasululloh alayhivasallam shu yerga olib chiqib qo'ydilar sarvari koinot shunday ollohga yig'lab duo qilgan ekanlar hatto shu darajada duo qilganlarki yelkasiga ilib olgan ridolari tushib orqalari ochilib qolgan ekan rasululloh alayhivasallamda bunaqa holat juda kam bo'ladi abu bakr siddiq orqalaridan kelib ridolarni ilib turgan oxiri keyin hasbuka rasululloh bo'ldi yo rasululloh hisob kifoya qiladi alloh siz duoyingizni mustajob qiladi dedi shunda rasulimiz yig'lab duo qilgan ekanlarki yo rabbiy mana qarshimizda quraysh qofirlari kelyapti ozginagina musulmonlar bor shularga zafar bermasang dunyoda ibodat qiluvchi hech kim qolmaydi o'zing va'da qilgansan o'zing vafo qilgin deb ollohdan yig'lab so'ragan ekanlar so'ngra shu holatdan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir uyqu eltdida bir uyqudan keyin o'zlariga kelib ey xushxabar aytaman abu bakr dedilar jabroil alayhissalom o'zini askarlari ila kelmoqda dedi alloh taolo osmondan farishtalarni tushirgan ekan yordamga kofirlar tomonga bo'lsa shayton keldi iblis suroqa degan bir ism bilan ularda qarshi bo'lgan bir qavmni ismida kelib biz birga jang qilamiz dedilar ular hayron bo'ldiki bu suroqani qavmi biz bilan dushman edi bu bizga yordam beraman deyapti dedilar quraysh kofirlar u kelib men sizlarga dalda qilaman birga bo'lamiz deb turdi lekin birdaniga haligi suroqani ko'rinishida turgan iblis orqaga chekinib qocha boshladi shunda ular aytdiki nima bo'ldi san hozir bizga va'da qilayotgandin qochib ketyapsan degan edi suroqa sizlar meni ko'rgan narsani ko'rganinglarda sizlar ham qochardinglar dedi chunki o'shanda iblisni ko'ziga jabroil alayhissalom ko'ringan ekanlar jabroil alayhisalom kelib ko'ringandan keyin iblis qochib ketgan mana shundan keyin rasulimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'dilarda ularga bir chiziq bir saf bo'lib turishlikni buyurdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jangda namozda juda safga e'tibor berardilar hatto qo'llariga cho'p olib namozda ham o'sha namozdan bir oz safni buzib qo'yganlarida cho'p bilan bundoq bundoq urib to'g'irlardilar to'g'irlaninglar yaxshi turinglar deb juda safni talab qilardilar shuning uchun biz ham namozni o'zi shunday safni tekis qilishimiz kerakki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlari bu shu jangda ham shunaqa turgizdilar hammasini cho'p bir sahoba savvat roziyallohu anhu degan sahoba bir oz oldinga chiqib qoluvdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi cho'p bilan ey orqangga tur safiyni to'g'rila deb mundoq qiluvdilar cho'p haligi sahobani qorniga sanchilib ketib qoldi shunda sahoba shunday qaratdi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi olloh sizni bizga dinni o'rgatishlik uchun yuborgan cho'p sanchishlik uchun emas dedi nega meni qornimga sanchaysiz dedi man hozir sizdan qas olaman dedi sahobalar hammalari qo'ysangchi deyavdilar rasululloh aytdilarki yo'q hozir tortishishlikni vaqt emas dedi qo'llariga cho'pni berdi kel bu yoqqa dedi o'chingni avval jangdan oldin deb shundoq qornini ochuvdi sahoba keldida yig'lab rasulullohni tanalarini o'pib yig'lab qoldi shunda aytdi rasul nima bunday qilyapsan degdi ya rasululloh axir jang og'ir bo'ladi deyapsizu balkim man emasman bu joydan oxirgi marta ushlagan narsam sizni tanangiz bo'lsin dedi oxirgi marta hidlagan hidim sizni hidingiz bo'lsin dedim shoyatki alloh menga shahidlikni nasib qilsa sizni tanangizga tegganimni hurmatidan alloh mani maqomini baland qilsa dedi sarvari koinotni ko'zlariga yosh kelar ekan sahobani haqqiga duo qildilar mana shunday holatida rasulimiz alayhissalotu vassalam jangga kirdilar allohni madadi bilan sahobalar aytadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llariga bir tuproqni olib tuproq sochgan ekan shundan oldin abu lahab nariyoqda turib ollohga aytgan ekanki qasam ichib ey olloh agar bo'lsang ustimizga tosh yog'dir sen yo'qsan degan ekan o'zini askarlari bilan shu holatda bu tomondan payg'ambar alayhisalom qo'llariga bir siqim mayda toshchalarni olib yuzing qoraysin sanlarda ey quraysh ahli deb sochib yuborgan ekan qur'oni karimda alloh taolo aytadiki deb oyat keltiradi yo rasululloh alayhi siz o'sha toshni sochganingizda siz sochmadingiz olloh sochdi shunda bir siqim suv sochganiga alloh taoloni nimasi qudrati ila butun kofirlarni ko'z burunlarigacha qum kirib ketgan ekan lekin ular bilmaydi buni alloh taolo tomonidan bo'lganligini holbuki rasulimiz bir siqimgina sochuvdilar hatto ibn hishom o'zini siyrati nabaviya kitobida keltiradilarki sahobalar bir birlariga hayron bo'lib aytardi ekanki bittasi bilan urushmoqchi bo'layotganda kimdir o'sha joyda chiqib undan avval qatl qilib qo'yar ekan kimligini hech kim bilmaydi ya'ni farishtalar tengma teng bo'lganligi uchun mana shu og'ir bir jihatda alloh madad berib rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'alaba qildilar bu juda ham uzun tarix man buni cho'zib o'tirishlikdan hayo qilaman jihodni bular bu yoqda yuribdiku ikkinchi bu tomonda bo'lgan bir voqeani aytib bu zoti boborakotga muhabbatimizni alloh ziyoda qilishligini so'raymiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam badrni qaytganlar ketganlarida bu madinada hech kim qolmadi magaram kuyovlari hazrati usmonni qoldirib qo'ydilar chunki qizlari ruqiy onamiz kasal edilar ruqiya onamizni oldida bo'lib turishlikni topshirib qoldirib qo'yuvdilar shunda hazrati usmon roziyallohu anhu o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamda qayting ruqiyani oldida bo'ling deganidan taajjublangan edilar nega bunday qilyapti ekan deb holbuki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu holatlarini hazrati usmon sezmagan edilar shu holatda ah, ruqiya onamiz madinada qoldilar endigina yigirma ikki yoshga kirgan edilar qizlari bular judayam og'ir qiyinchiliklar bilan hijrat qilganlarda qizlari keyin alohida hijrat qilib kelganlar payg'ambar alayhisalom o'zlari ketgandan keyin orqasidan qizlari kelganlar qizlarini eng oxirida boshqa onalarimiz hijrat qilib keldilar o'sha qizlari zaynab onamiz hijrat qildilar juda qiyinchilik bilan hijrat qilganlar ruqiya onamiz yosh bo'libdiki faqat qiyinchilik zahmat kopirlarni malomati undan madinaga kelib endigina rohat qilib hazrati usmonni jufti haloli bo'lib turgan mahallarda bu onamizni kasal bo'lib qolishligi og'ir musibat edi yigirma ikki yoshga kirgan edilar mana shu holatda kasal bo'lib qoldilar har kuni hazrati usmonga bitta savol beradilar otam rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan xabar bormi biror xabar bormi kelyapti ekanlarmi deydilar umidlari shu otani qo'lida jon bersam deydilar hazrati usmon ham kirgani uyalib qoldilar hadeb kirganlarida bir xil savol bilmayman deb javob berishida uyalib qoldi oxiri xabar kelib qoldiki ular abu sufyonni hech qanday karvoniga to'g'ri kelmabdi balki o'sha qurayishni qopirlariga to'g'ri kelib qolibdi lekin alloh madad berib ular nusrat topibdi ekan degan xabar kelgandan keyin hazrati usmon shosha pisha kirdilarda ruqiya allohni marhamati bo'ldi xabar keldi otamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot ekanlar sahobalar g'alaba qilibdilar hali zamon yo'liga chiqibdilar deyavdilar ruqiya onamizni ko'zlarida tomchi yoshlar oqa boshladi yig'lab yubordilar lekin otalarini haligacha kelolmaganligidan juda afsuslandilar shu holatlarda fotima onamiz bilan ummi gulsum opasi va singillari birga turgan edilar ikkalalari qo'lini ushlab turdilar endi ruqiya onamizni hech narsa qiziqtirmay qo'ygan edi shu holatlarda yotar ekan butun hayotini eslab rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eslab ko'zlariga yosh oldilarda otasini qo'lida jon berishlikni orzu qilgan holatlarda jon berdilar eng oxirgi aytgan gaplari mening otam muhammad sollallohu alayhi vasallam allohning elchisidir degan so'z bilan jon berdilar hazrati usmon roziyallohu anhu yig'ladilar butun xalq yig'ladi ozgina qolgan musulmonlar jannatil baqiya qabristoniga ruqiya onamizni dafn qildilar ruqiya onamiz jannatil baqiya qabristoniga ikkinchi bo'lib dafn qilindilar boshqa musulmon yo'q edi ikkinchi o'rinda dafn qilindilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa bu tomonda o'zlarining qullari zaydni yubordilar sen borib tinchlantirib qo'ygin madinaliklar deb zayd roziyallohu anhu shunday bir xursandchilik bilan madinaga kirib allohni rahmati bo'lsin abu jahl o'ldirildi hammalari halok bo'ldi olloh bizga ajib bir nusrat berdi deb kirib boruvdi madinada hech kimni topilmay qoldi u yoqqa borsa ham hech kim yo'q bu yoqqa borsa ham hayron bo'lib jannatil baqqiya qabristoniga boruvdilar musulmonlar g'amgin holatda chiqib kelayotgandilar zayd roziyallohu anhuni baqirgani o'g'illari usomi eshitib qoldilarda chiqib keldilar va bo'lgan voqeani ruqiy onamizni kasal bo'lganliklarini eshitib hammalari yig'ladilar shunday bir qiyinchiliklar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar kelganlarida bo'lgan qizlarni olamdan o'tganini bilgan va hazrati usmonni oldilariga bola tasalli bergan holatda bo'ldilar mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamda eng oxirgi o'sha qizlarini e, bu qiyinchiliklariga sabr ila turishliklarini nishonasi edi mana shundan keyin yana bir narsa bo'ldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun sahobalarda hammalarini mukofotlab ularda olgan ulushlarini o'ziga yarasha suray anfolda keladi mukofotlar bilan ularni mukofotlagan bo'ldilar allohni marhamati bilan asr olingan qullarni bitta qul o'nta musulmonga agar ta'lim bersa xat savodini chiqarsa javob berishlikni ham qildilar mana shunday bir matonatlikla turdilar azizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hayotlari juda sermazmun albatta bir kunini bo'lsada eslashlik bizga faxr lekin hali aytib o'tilganimizdek o'zimiz aytgan masalaga o'zimiz amal qilaylikda azizlar suhbatlarimizni qisqa va lo'nda bo'lishligini allohdan so'raylikda muhabbatimizni allohdan bu zotga ziyoda bo'lishligini so'rab suhbatimizga bir poyon yasab duo qilsak allohim yo Rabbi, hammalarimizni zoti bobarakat muhammad sallallohu alayhi vasallamga muhabbatimizni ziyoda qilgin shu zotni haqiqiy ummatlari bo'lishligimizga bizga nasib aylagin rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hayotlari haqiga qiziqish uyg'onib so'ragan aziz sahob bu birodarlarimizga sahobalarni manoqiblaridan nasib qilgin vasolli ala muhammadin va ala ali muhammad bi rahmatika allohu akbar